Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar shikues, mirë se takohemi në këtë emision të radhës në programin tonë atje ku burojnë virtytet. Sot kemi një takim shumë të rëndësishëm me një virtyt prej virtyteve të të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në të vërtetë, Allahu i Madhëruar e ka përshkruar të Dërguarin dhe të Dashurin e Vet në Kur'anin famëlartë, duke treguar se ai ka ardhur si personifikim dhe mishërim i mëshirës së Allahut fuqiplotë, manifestimi më i mirë i asaj që Allahu tregon për robët e vet, që është mëshira e tij e pakufishme. Ndërsa në mënyrë shumë të veçantë, Allahu i Madhëruar e ka përshkruar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam se ai për besimtarët është Raufun Rahim, i ndjeshëm, i butë dhe i mëshirshëm. Kësisoj sot do të takohemi me një aspekt prej aspekteve të personalitetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mënyrën se si ai e shprehte dhembjen Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar, Zotit të botëve, që është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet qofshin për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues, në këtë takim të kësaj radhe me emisionin tonë atje ku burojnë virtytet do të njohtohemi për së afërmi me refleksionet praktike të virtyteve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë sot do të njihemi me një qëndrim, me një ndjenjë, me një me një dhëmbshuri dhe mëshirë të cilën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gati që nuk ka lënë rast pa e shfaqur karshi ummetit të vet. karshi muslimanëve, atyre të cilët kanë shprehur lojalitetin e tyre ndaj fesë me të cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këta muslimanë, këta besimtarë madje nuk janë të gjithë të një kategorie të përpikmërisë. Mund të jenë disa më të përpiktë, disa mund të kenë mangësi në këtë drejtim. Megjithatë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shprehur dhe Është sjellur si një njeri shumë i dashur, si një njeri me dhembshuri dhe mëshirë të skajshme përballë njerëzve të tjerë në përgjithësi e përballë pasuesve të vet në mënyrë të veçantë. Dhe këtë dhembshuri ai e ka shprehur në të gjitha rastet që ka qenë e mundur, ose më mirë të them në të gjitha rastet që ka qenë e nevojshme që të shprehet një dhembshuri e tillë. Allahu i Madhëruar Do të thotë çdo gabim që e bën një njeri, atij i vjen rënd pse njerëzit gabojnë, njëkohësisht është shumë e dëshiron të mirën për juve dhe për besimtarët është i butë dhe i mëshirshëm. I këtill pra është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sipas përshkrimit që i ka bër Allahu i madhruar, krijuesi i gjithësisë. Sipas sipas përshkrimit që i ka bër ai i cili e zgjodhi dhe e dekretoi që të jetë i dërguari i tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këto ndjenja edhe këto virtyte s'ka dyshim se i manifestonte në të gjitha rastet që i ipej mundësia. Do t'i përmendim disa transmetime, disa hadithe, qofshin ato fjalë, do të thotë përshkrime të asaj çka ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, apo qofshin edhe përshkrime të gjendjes në të cilën ka qenë ai dhe do të vrejmë se me të vërtetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithnjë shqetësohej për mirëqenien e umetit të tij. Gjithnjë e kishte preokupim të madh, i cili nuk e linte të rehatohej, nuk e linte të flinte, nuk e linte të qetësohej se si do të ishte gjendja e muslimanëve qoftë në këtë botë apo qoftë edhe në botën tjetër. Në përshkrimet që i bën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ditës së gjykimit, gjithsesi shqetësimeve dhe trishtimeve që i imponojnë momentet e ditës së gjykimit, vërejmë se vërtet është një ditë e madhe, një ditë e llahtarshme, ku njerëzit të gjithë, pa përjashtim, do të preokupohen vetëm me veten e tyre, duke u brengosur gjithsecili se a do të jetë në gjendje dhe si që për veten e vet ta sigurojë shpëtimin. Ky preokupim gjithsesi do t'i kaplojë edhe të dërguarit e Allahut, njerëzit të cilët vërtet me solidaritetin, humanizmin, me altruizmin e tyre kanë dëshmuar se janë thellësisht të angazhuar dhe të brengosur, të brengosur për mirëqenien e njerëzimit. Megjithatë, kufijtë e preokupimit dhe angazhimit të tyre për këtë mirëqenie Kam bindjen se përfundojnë përfundojnë me këtë botë, ndërsa Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem e tejkalon edhe këtë dimension duke e marrë preokupimin dhe angazhimin e vet për umetin dhe për të tjerët me vete edhe në botën tjetër. Tregon Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem thotë në ditën e gjykimit un do të kërkoj leje të takohem me Allahun Fuqiplotë dhe kur të më mundësohet një gjë e tillë, thotë unë do të bie në sexhde dhe do ta madhroj Allahun me fjalë të cilat me të cilat nuk e ka madhruar askush para meje. Pas një kohe në këtë gjendje, Allahu më thotë o Muhammed, ngrije kokën. Kërko do të plotësohet kërkesa. E lut do të dëgjohet lutja yte dhe lyp do të të jipet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kërkon prej Allahut fuqiplot që t'i mundësohet që të nxjerrë disa njerëz prej umetit të tij nga xhehenemi dhe t'i fusë në xhenet. Dhe i mundësohet një gjë e tillë. Pastaj e njëjta gjë, e njëjta pamje po përsëritet për herë të dytë, me të njëjtat momente, me të njëjtat detaje. Prapë i mundësohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që me lejen e Allahut të nxjerrë disa njerëz nga xhehenemi dhe t'i fusë në xhennet. Edhe për herën e tretë kësisoj, derisa thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kështu veproj unë me të gjithë ata me të cilët Kur'ani nuk bëhet pengesë që ata të mos dalin asnjëherë prej xhehenemit. Pastaj dijetarët e kanë komentuar këtë thënie të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se Kur'ani bëhet pengesë për ata njerëz të cilët e kanë merituar dhe ia kanë ia kanë bërë shërbimin që të mbeten për hadithin e madh të shefaatit si përshkrim që i ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atyre momenteve. Shefaati, të nderuar shikues, është një prej veçorive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili në mënyrë shumë të përgjithshme, i cili në mënyrë shumë të gjerë angazhohet për njerëzimin në ditën e gjykimit, duke e mobilizuar autoritetin e vet dhe pozitën që ka tek Allahu fuqiplot, vetëm e vetëm që njerëzve t'u përmirësohet situata dhe t'u përmirësohet gjendja. Hadithi është një ngjarje e gjatë, respektivisht një përshkrim i gjatë i asaj që do të ndodhë në ditën e gjykimit, ku njerëzit duke pritur gjykimin lodhen nga pritja e madhe, nga pritja e mundimshme, ajo i mundon ajo tej masës dhe shkojnë te Ademi alayhis salam për të kërkuar të lutemi, o Adem, lute Allahun që të na gjykojë. Ademi e largon këtë përgjegjësi prej vetes duke u arsyetuar me një fakt. Pastaj shkojnë te Nuhi, i cili gjithashtu arsyetohet dhe kërkon falje se nuk është i këtij niveli. Pastaj Ibrahimi, Musai, Isai derisa vijnë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë e keni gjetur njeriun i cili është i gatshëm ta bëjë këtë punë dhe thotë Shkoj dhe kapem për një shtyllë të Arshit. Bie në sexhde aty dhe e madhëroj Allahun Azze ue Xhel, me madhërime me të cilat nuk e ka madhëruar askush para meje, e Allahu pastaj më afron edhe më thotë, o Muhammed, ngrije kokën, kërko çfarë të duash se do të plotësohet kërkesa jote, e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, e, e kërkon që Allahu Azze ue Xhel t'ua lehtësojë njerëzve atë gjendje të mundimshme që e kanë. Në të vërtetë këto dy ngjarje, këto dy përshkrime të ditës së gjykimit tregojnë madhështinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tregojnë një virtyt shumë të rëndësishëm, shumë të madh, i cili vërtet Muhamedin sallallahu alaihi wasallam e bon të veçantë, e bon madhështor dhe atë jo në mesin e njerëzve të thjeshtë, Por në mesin e njerëzve të mëdhenj, në mesin e të zgjedhurve të Allahut, ai është madhështor ngase preokupimin edhe angazhimin e vet për të mirën e përgjithshme nuk e ka lënë, nuk e ka kufizuar vetëm me këtë botë, mirëpo edhe në botën tjetër kur të gjithë pa përjashtim janë të brengosur për për lëshimet e tyre, për mëkatet e tyre, për ndonjë gjë që nuk e kanë bërë si duhet, për ndonjë gjë që është dashur ta bëjnë e e kanë lënë pa bërë e kështu me radhë, të gjithë do të jenë të mërzitur, edhe edhe të të të brengosur se çfarë do të ndodhë me ta, ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe në ato momente e mobilizon autoritetin e vet për t'u angazhuar tek Allahu fuqiplot që njerëzve t'ua tejkalojë atë gjendje të rëndë. Ndërsa në jetën e kësaj bote në qëndrimet e tij të kësaj bote, duke e manifestuar gjithashtu brengosjen për atë çfarë do të ndodhë në botën tjetër, e kemi një transmetim i cili gjithashtu është shumë interesant. Qëndron në transmetim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke lexuar Kur'anin ka ardhur në një ajet të surës Ibrahim. Në këtë ajet Allahu i madhëruar e përshkruan fjalën dhe thënien e Ibrahimit alayhi salatu wasalam vërtet janë bërë shkaktarë që shumë njerëz të devijojnë. Andaj prej njerëzve çka janë tash prej bashkëkohanikëve të mi, ata të cilët më pasojnë mua, ata janë njerëzit e mi. Ndërsa ata të cilët mua më kundërshtojnë, dhe kësisoj e kundërshtojnë edhe fjalën tënde o Zot, ti je Falës edhe Mëshirues. Që do të thotë se këtu Ibrahimi alejhi selam e shpreh brengosjen e vet për njerëzit të cilët e kundërshtojnë fjalën e Allahut subhanahu wa taala, duke e vënë në pah duke e shpalosur faktin se Allahu është Falësi dhe Mëshiruesi. Pastaj Muhamedi sallallahu alejhi selam vazhdon të të lexojë dhe në një moment e lexon ajetin në të cilin Allahu i madhëruar e përshkruan i përshkruan fjalët e Isait alayhis salam i cili thotë për ndonjë shqetësim tjetër, nuk ishte për shkak se e brente fakti se Ibrahimi a.s. ose Isai a.s. kishin arritur ndonjë gradë shumë më të lartë se ky, ngase një gjë e tillë nuk ishte kështu, mirëpo të qarit e tij dhe lotët e tij ishin pasojë e brengosjes së tij që kishte për umetin e vet. Dhe në këto çaste Allahu i madhëruar e urdhëroi Xhibrilin që të shkojë edhe ta pyesë Muhamedin pse po qan, edhe pse Allahu një gjë të tillë e dinte më mirë se çdokush tjetër. Erdhi Xhibrili edhe i tha, O Muhamed, Allahu më porositi të të pyes përse qan. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i tregoi Xhibrilit arsyen pse ai qante, pse i rridhnin lotët, ndërsa Allahu i madhruar i tha Xhibrilit, thuaj Muhamedit, o Muhamed, ne gjithsesi do të bëjmë të jesh i kënaqur me umetin tënd. Do të thotë, nëse Ibrahimit alayhi salam dhe Isait alayhi salam ja ke ja kemi bë të mundur që ata të luten dhe të angazhohen për umetin e tyre dhe ky angazhim në njëfarë mase ka qenë i suksesshëm atëherë bëhu i sigurt dhe bë dhe dhe qetësohu se angazhimi yt dhe brenga jote për umetin tënd gjithsesi nuk do të shkojnë huq, gjithsesi do të jenë të suksesshme dhe umeti yt gjithsesi do të përfitojnë prej këtij shqetësimi të cilin ti e ke, vetëm mbetet që ata vërtet ta kuptojnë se Duhet të jenë ummeti yt. Duhet të lidhen me rrugën tënde. Duhet të të pasojnë ty në mënyrë që të përfitojnë prej këtyre beneficioneve të cilat në të vërtetë edhe përfitojnë ummetet prej pejgamberëve të tyre. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka treguar madje edhe me fjalët e tij e ka dëshmuar se lutja të cilën Allahu e dëgjon, lutja të cilës Allahu të cilës Allahu i përgjigjet, është një privilegj i madh për cilindo njeri. Dhe këtë privilegj në mënyrë të veçantë e kanë pasur të zgjedhurit dhe të dërguarit e Allahut. Ata s'ka dyshim se e kanë shfrytëzuar atë për të mirën e përgjithshme. Çdo lutje që e ka njeriu dhe është i sigurt se atë lutje Allahu do t'ia pranojë, s'ka dyshim se ai atë lutje e ruan për një gjë të madhe. Nuk është e logjikshme që njeriu ta shpenzojë lutjen e tij të garantuar, të siguruar, për ndonjë gjë të vogël të cilën ndoshta mund ta arrijë edhe pa ndonjë mund të madh, apo edhe nëse nuk e arrin, nuk do të bëhet ndonjë humbje e madhe. Dhe lidhur me këtë thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Likulli nabiyyin da'watun mustajaba. Çdo i dërguar e ka një lutje të cilën Allahu azza wa jall ia pranon. Ndërsa unë thotë e kam rezervuar lutjen time për ditën e gjykimit, që ta lus Allahun të më lejojë të angazhohem për umetin tim, të ndërmjetësoj për të mirën e tyre, e që Allahu një gjë të tillë të, të ma mundësojë ngase E kam të garantuar dhe e kam të premtuar prej tij. Kjo tregon me të vërtetë një altruizëm të madh, një altruizëm të pashoq nga ana e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si formë shumë e mirë e shprehjes dhe manifestimit të dashurisë dhe butësisë dhe mëshirës që ka për muslimanët në përgjithësi. Dhe po e përsëris prapë, ata muslimanë mund të jenë muslimanë shumë të përpiktë, Mund të jenë muslimanë pjesërisht të përpiktë, apo mund të jenë edhe muslimanë që, sidoqoftë, kanë të meta në e, jetën e tyre, në veprimtarinë e tyre, madje këta kam shpresën se do të jenë përfituesit më të mëdhenj nga të gjitha angazhimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur një njeri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i është ankuar për një mëkat të cilin e ka bërë. Një mëkat të cilin e ka bërë edhe është penduar për te. Fale namazin në dy skajet e ditës edhe në pjesën e shtyrë të natës. Me të vërtetë, veprat e mira i shlyejnë, i mënjanojnë ato të këqijat, dhe kjo është një përkujtim për ata të cilët përkujtohen. Ky ishte ajeti i cili erdhi si përgjigje e përgjithshme, përgjigje e përgjithshme në një pyetje të veçantë. Kur e dëgjoi pyetësi këtë përgjigje, kur e dëgjoi këtë ajet, iu drejtua tha, o i dërguari i Allahut, kjo përgjigje a është vetëm për mua? Apo është për këtë umetin, a është për të gjithë muslimanët, për të gjithë ata të cilët i nënshtrohen Allahut sipas Islamit, prej kësaj kohe deri në ditën e gjykimit? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, jo, kjo është për të gjithë muslimanët, nuk është vetëm për ty. Për atë njeri Sigurisht se do të ishte një një nder i veçantë që përgjigja të ishte specifike vetëm për te. Mirëpo, mëshira e Allahut fuqiplotë nuk do të lejonte që një përfitim të këtillë të kufizohej vetëm në një përfitim personal të një njeriu, por ai gjithsesi këtë mirësi do ta ndante tek të gjithë njerëzit, kurdo edhe kudo që jetojnë ata e që ballafaqohen me situata të përafërta me situatën e atij njeriu. Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem jo vetëm në raste të këtilla, jo vetëm në rastet e frikës nga dështimet e njerëzve, respektivisht jo vetëm në rastet kur ë do të ekzistonte mundësia që ata të dështonin apo të ndëshkoheshin apo të pësonin E në gjendje të këtillë, kam bindjen se çdo njeriu do t'i dhimbseshin ata që pësojnë dhe ata që ndëshkohen. Cilido prej neve, po që se e sheh dike duke u djegur në zjarr, ose duke u torturuar në çfarëdo forme, s'ka dyshim se do të ngacmonte tek ne ndjenjën e dhimbshurisë. Mirëpo, Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem jo vetëm kaq, por edhe në raste të tjera, edhe në rastet kur, atë të mirën që ua dëshironte të gjithëve, e e mira më e madhe ishte që njerëzit të jenë robër të Allahut, të jenë të nënshtruar ndaj Allahut ashtu si Allahu e meriton dhe ashtu si ata duhet të jenë. E kjo formë arrihet më së miri nëpërmjet ibadetit dhe adhurimit, edhe në këtë Muhamedi sallallahu alejhi ve selem ishte shumë i mëshirshëm edhe tregonte dhimbshuri të skajshme për umetin e vet. Në një hadith qëndron se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah." Sikur të mos kisha frikë se do t'ia rëndoj umetit tim, do t'i obligoja, do t'i urdhëroja që të pastronin dhëmbët para çdo namazi. Dhe atë, jo vetëm t'i pastronin, por t'i pastronin me miswak, me një mjet shumë të veçantë. Mirëpo mjafton të themi se përderisa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka urdhëruar, nuk e ka obliguar një gjë të tillë, njëkohësisht ka treguar se kjo është një gjë shumë e mirë, por njerëzit nëse e praktikojnë, e praktikojnë në mënyrë jo obligative, ngase sikur të ishte obligim, padyshim se do të paraqiste një vështirësi për ata të cilët do të përpiqeshin që ta praktikonin një gjë të tillë. Kësisoj e kemi edhe një transmetim tjetër, në të cilin qëndron se një herë muslimanët duke e pritur namazin e jacisë, janë tubuar në xhami dhe kanë pritur që të dalë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që së bashku ta falin namazin e jacisë. Megjithatë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u vonua. Derisa kaloi një pjesë bukur e mirë e natës dhe kur doli, njerëzit gati gati sa nuk ishin lodhur duke pritur dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e urdhëroi muezinin që të bënte ikamet, e falën namazin e jacisë së bashku, e pastaj iu drejtua të pranishmëve duke u thënë, Kjo është koha më e vlefshme për ta falur namazin e jacisë. Dhe këtë e bëra për t'ju treguar një gjë të tillë, sikur të mos kisha frikë se po ju rëndoj, kësisoj do të veproja vazhdimisht. Mirëpo Muhamedi sallallahu alejhi ve selem jo rrallë ka hjekur dorë prej asaj që ka konsideruar se është më e mirë në praktikë dhe prej asaj që atij sigurisht se nuk i ka ardhë vështirë që ta praktikojë, vetëm e vetëm që njerëzit të mos rëndohen. I kemi raste të tjera kur Muhamedi sallallahu alejhi ve selem ka qenë agjërueshëm në një udhëtim dhe kur i ka pa se njerëzit janë rënduar, i ka rënduar, i ka lodhur agjërimi, ai ka kërkuar ujë dhe ka pirë publikisht për t'ju treguar njerëzve se gjatë udhëtimit, posaçërisht nëse ai i rëndon ata, bën që të mos agjërojnë. Të gjitha këto i ka bërë Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem vetëm e vetëm për të treguar dhembshurinë, dashurinë dhe mëshirën e tij të skajshme për umetin e vet, për pasuesit e vet, për muslimanët në përgjithësi, pavarësisht nivelit të ndjenjës fetare që mund të jetë e ndryshme prej personit deri te personi. Në të vërtetë të nderuar shikues, ka edhe shumë raste të cilat do t'i përmendim e që dëshmojnë këtë virtyt të lartë që ishte shumë prezent edhe shumë evident te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mirëpo pjesën e mbetur të bisedës do ta vazhdojmë në pjesën e dytë të emisionit pas një shkëputje të shkurtër, andaj qëndroni me ne. Të nderuar shikues, ja ku kthyem sërish në emisionin tonë. Jemi duke folur për një virtyt shumë madhështor prej virtyteve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e të gjitha virtytet e tij janë madhështore ngase kemi të bëjmë me një personalitet i cili në vetvete është i madh e pastaj nëpërmjet sjelljeve, gjesteve, qëndrimeve, edhe fjalëve të tija Ne e kuptojmë edhe e ndiejmë edhe më tepër madhështinë e këtij personaliteti. Jemi duke folur për dashurinë që kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe për ndjenjën e dhembshurisë dhe mëshirës për muslimanët, për umetin e tij, ata që ishin pasues të tij. Njëherë, duke qëndruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij, u tregoi thotë, Allahu i Madhëruar ma bëri të mundur një herë që t'i shoh ummetet që do të paraqiten në Ditën e Gjykimit. Dhe pashë një i dërguar, i cili me vete kishte vetëm një besimtar. Pashë të dërguar i cili me, të, me vete kishte dy besimtar. Pashë të dërguar që me vete nuk kishte asnjë. E pastaj vazhduan të më paraqiteshin besimta të dërguarit me ummetet e tyre, Sa që pashë në horizont një një grumbull shumë të madh njerëzish që gati sa nuk i kishte mbuluar horizontin dhe mendova këta derisa qenkan kaq të numërt, këta sigurisht janë umeti im, mirëpo, pastaj e pashë se ata kishin qenë umeti i Musait a.s. Pastaj, u paraqit në horizont një grumbull njerëzish që ishte shumë më i numërt edhe shumë më i madh se sa ky paraprak, që e kishte mbuluar horizontin nga të gjitha anët, e pastaj e kuptova se ata ishin ummeti im dhe Allahu i Madhëruar më tregoi se në mesin e tyre ekzistojnë shtatëdhjetë mijë njerëz të cilët do të futen në Xhennet pa llogari, pa iu peshuar veprat, pa u llogaritur fare, pa u gjykuar fare, Mirëpo ata xhenetin do do ta kenë si dhuratë shumë të veçantë dhe të drejtpërdrejtë nga ana e Allahut Fuqiplotë. Pastaj i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e përfundoi këtë bisedë me shokët e vet. Pas një kohe kur doli prap, i gjeti ata duke polemizuar apo duke debatuar se a thua Ata shtatëdhjetë mijë njerëz, kush duhet të jenë ata fatlumë, që do ta fitojnë Xhenetin në këtë formë duke mos i përjetuar as për së afërmi trishtimet e Ditës së Gjykimit? Disa dhanë mendime, Ndoshta këta do të jenë ata të cilët kanë lindur prej prindërve muslimanë, nuk e kanë përjetuar, nuk e kanë praktikuar fare idhujtarinë e as mëkatet e mëdha, ndoshta këta do të jenë ata fatlumët, që do ta përjetojnë këtë privilegj të madh. Disa të tjerë thanë, ata që kanë vdekur në rrugën e Allahut, disa të tjerë thanë, ndoshta mund të jenë këta apo ata apo kështu me radhë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur u afrua u tha, akoma jeni duke biseduar për atë që ju tregova? Thanë po i dërguar i Allahut, vetëm se akoma nuk jemi duke e ditur se cilët janë ata njerëzit fatlumë, të cilët do ta përfitojnë xhenetin duke mos dhënë llogari fare. Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem u tha, Ata janë ata të cilët nuk janë bestytë apo nuk janë supersticiozë, që do të thotë se nëse ndodh një gjë në jetën e tyre, nuk e lidhin doemos atë me fatin e keq ose me kobin e zi ose me kështu me radhë, gjë që është shumë me rëndësi për jetën e njeriut, që gjërat të mos i lidh me kobin e zi. Muslimani nuk bën në asnjë mënyrë që të jetë i këtillë, që të jetë supersticioz, që t'i konsiderojë gjërat se kanë lidhmëri të ngushtë në mes, po e zëmë, kalimit të macës së zezë, ose në mes fluturimit kësisoj, ose në mes asaj kështu, ose kështu me radhë, edhe në mes gjërave që ndodhin përreth nesh. Përndryshe, bindja e muslimanit do të jetë e palohatshme se çdo gjë që ndodh në jetën e tij, edhe përreth tij ndodh me caktimin e Allahut dhe assesi gjërat nuk e nxisin njëra tjetrën në mënyrë misterioze sikurse konsiderojnë disa njerëz. Pra e, e cilësia e parë e atyre njerëzve që do të futen në në xhennet pa llogari është se ata i kanë bindjet shumë të pastërta në Allahun e madhruar dhe e besojnë drejt caktimin dhe kaderin e tij. Pastaj ata të cilët nuk shërohen me kauterizim, do të thotë me djegje. Pastaj ata të cilët nuk kërkojnë prej të tjerëve që t'u bëjnë rukje, mirëpo të gjitha këto, të trija këto cilësi e kanë emërues të përbashkët cilësinë e katërt të cilën Allahu i dërguari i Allahut e, e përmend thot wa ala rabbihim yatawakkalun të gjitha këto tri cilësi të parat ata i kanë ngase kanë mbështetje të fortë edhe të pastërt në Allahun Fuqiplotë. Dhe këto ishin cilësitë e atyre njerëzve që do të futen në xhenet pa llogari. Njëri prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ishte aty prezent shfrytëzoi rastin dhe e ngriti dorën, tha o i dërguari i Allahut, lute Allahun Që unë të jem njëri prej atyre shtatëdhjetë mijëve që do të futen në xhennet pa llogari. Ai sahabi quhej Okashe ibn Mihsan. I dërguari i Allahut tha o Okashe ti je prej tyre. Pas tij u ngrit një tjetër tha i dërguari i Allahut lute Allahun edhe për mua tha më vjen keq por ta parapriu Okashe. Domethënë, ishte një lloj premie, ishte një lloj përfitimi që ishte i rezervuar për një person dhe atë e mori ai i pari, ndërsa për të tjerët më nuk kishte mbetur, ngase një gjë e tillë nuk ishte në dorën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirëpo, prej këtij rasti ne do të përfitojmë edhe të mësojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e gëzohej shumë kur njerëzit përfitonin nga mëshira e Allahut azza wa jall. Gëzohej shumë kur Allahu u ofronte njerëzve, kushdo qofshin ata, mirësi edhe mëshirë dhe ishte i pari që i përgëzonte Udhëtimi i cili për një pjesë të shkurtër të natës ndodhi dhe në të cilin për atë pjesë të shkurtër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kaloi distanca shumë të gjata, realisht të pakalueshme për kohë të atilla edhe për mundësi njerëzore. Kjo mrekulli ishte dhuratë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga Allahu fuqiplot. Dhe në këtë natë të bekuar, Allahu i madhruar përveç tjerash e informoi Muhamedin sallallahu alejhi ve sellem se atij dhe umetit të tij ia kishte obliguar faljen e namazit. Mirpo, ky obligim në formën e tij fillestare nuk ishte ashtu sikurse e mori pastaj formën përfundimtare. Obligimi ishte që të faleshin 50 kohë të namazit gjatë ditës edhe natës. Dhe Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem në kthim e sipër kaloi kah Musa alejhi selam, i cili e pyeti, "Çfarë të dhuroi Allahu?" Tha, Allahu më dhuroi pesëdhjetë kohë të namazit. Tha, O Muhamed, populli yt nuk do të kenë mundësi ta bëjnë një gjë të tillë, andaj kthehu dhe kërko nga Allahu që ta lehtësojë pak. U kthye Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem dhe Allahu ia lehtësoi. Pastaj u kthye prapë te Musa, prapë i tha, shumë është derisa duke u kthyer Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk ngelën vetëm pesë kohë të namazit si obligim. Dhe kur u kthye prapë për të kaluar kah Musai alayhis salam, ai i tha, edhe pesë kohë janë shumë, do të ketë njerëz të cilët nuk do t'i përfillin as ato pesë kohë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, më vjen keq që të kthehem edhe një herë te Allahu, ngase vërtet më ka lehtësuar shumë, ndërsa Allahu azza wa jall paraprakisht patë proklamuar La yubaddalu al-qawlu ladayy, Nuk ndryshon ajo që unë kam thënë, ato janë pesë për juve, ndërsa për mua janë pesëdhjetë. Ju do t'i falni pesë kohë të namazit, ndërsa unë do t'u shpërblej juve për pesëdhjetë kohë të falura. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka lënë rast në të cilin do të shprehte mirësi edhe përfitim maksimal të njerëzve nga mëshira e pakufishme e Allahut Fuqiplotë, e që vërtet nuk do t'ua afronte njerëzve atë mundësi, apo edhe që nuk do t'i nxiste njerëzit që vërtet të përfitojnë prej asaj. Një herë, duke ndejur me shokët e tij, i kishte pyetur: "Çka ju merr mendja, kush është dëshmor?" Dhe Disa ishin përgjigjur, O i Dërguari i Allahut, dëshmor sipas asaj që dimë dhe kuptojmë ne, është ai i cili vritet në rrugën e Allahut, do të thotë dëshmori i cili bie në luftë kundër armiqve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, Nëse vetëm këta janë dëshmorë, atëherë dëshmorët prej umetit tim do të jenë në numër shumë të vogël. Dhe njerëzit mbetën gojëhapur duke pritur tash se çfarë do të shtojë Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem si shpjegim shtesë lidhur me këtë. Tha, ata janë dëshmorë, pa dyshim dhe janë dëshmorët më të mirë, mirëpo dëshmorë janë edhe ata të cilët vdesin si pasojë e rrënimit të ndonjë ndërtese dhe zihen nën ato rrënoja dhe vdesin si pasojë e asaj. Pastaj dëshmorë janë edhe ata të cilët vdesin si pasojë e epidemive të ndryshme, si pasojë e sëmundjeve të ndryshme të stomakut apo sëmundjeve interne. Madje, njëri prej transmetuesve betohet thotë e kam dëgjuar madje të ketë përmendur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se dëshmor është edhe ai që mbytet në ujë. Në të vërtetë, të nderuar shikues, të jesh dëshmor nuk është gjë e lehtë, edhe nuk është gjë që arrihet lehtë. Mirëpo, është njëkohësisht edhe një, një privilegj shumë i madh ngase shpërblimi për dëshmorin është shumë i madhë, i paparashikueshëm. Por, Muhammedi sallallahu alaihi sallam tregon se të, gjith, të gjitha këto kategori të njerëzve, të cilat vdesin në këtë mënyrë, ata në të vërtetë kanë përjetuar me momentin e vdekjes së tyre gjëra shumë të rënda, kanë vdekur në mënyrë në formë fatkeqësie edhe për këtë arsye i përgëzon Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem se ata do të jenë përfitues të mëshirës së Allahut dhe shpërblimit të Tij për arsye se kanë vdekur në këtë mënyrë. Dhe s'ka dyshim se çdo sprovë që e përjeton njeriu në jetën e tij të kësaj bote, ajo gjithsesi do t'i reflektohet në shpërblimin e tij, posaçërisht nëse denjësisht është ballafaquar me atë sprovë. Sa herë që ka patur rast të paraqitjes së ndonjë rreziku të përgjithshëm, Muhamedi sallallahu alejhi ve selem ka qenë i pari që është shqetësuar, jo vetëm i pari, po ai ai që është shqetësuar më së tepërmi, ngase gjithnjë dëshira dhe gatishmëria e tij kanë qenë që të mënjanohen rreziqet e përgjithshme. dhe ai është angazhuar më së tepërmi për t'i larguar rreziqet prej njerëzve. Transmeton Aishja radhiyallahu ta'ala anha, thotë kur qiellin e mbulonin retë dhe vranësirat e ndryshme, kur fillonte të frynte era, vërehej shqetësimi në fytyrën e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Ai fillonte të endej, andej, këndej. Dhe gjithnjë domethënë edhe më tepër vërehej shqetësimi në pamjen e tij. Në ato momente kur fillonin të binin pikat e para të shiut, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam qetësohej, e ndiente veten mirë dhe ajo vërehej gjithashtu edhe në pamjen e fytyrës së tij. Thotë një herë e pyeta O i dërguari i Allahut, po e vrej se nga retë edhe nga errësimi i qiellit, nga erërat, fryma, po shqetësohesh, ndërsa kur po bie shiu, po qetësohesh. Thotë, oj Ajshe, kur po paraqiten retë edhe fryma, po kam frikë se mos është ndonjë ndëshkim i përgjithshëm, të cilin Allahu ia ka dërguar njerëzimit. Andaj, po shqetësohem për arsye se. Nuk kam dëshirë që njerëzit të ndëshkohen masovikisht. Ndërsa, fillimi i rënies së shiut padyshim se ka qenë një moment gëzimi për të, duke e patur parasysh se pikat e shiut janë bereqet, janë mirësi edhe mëshirë e Allahut Fuqiplotë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të gjitha rastet që i kishte. E përmendëm atë që ka ndodhur ose do të ndodhë, që është përshkruar se do të ndodhë, mobilizimin e autoritetit të tij, edhe gjithë asaj që kishte edhe edhe që posedonte, edhe dije, edhe edhe pozitë tek Allahu, edhe autoritet edhe kështu me radhë, që të njëjtin ta shfrytëzonte për të mirën e përgjithshme. Mirëpo jo vetëm kaq. Ai i kishte mobilizuar edhe lutjet e veta. E përmendëm rastin ku secili pejgamber e kishte nga një lutje të cilën e kishte garantuar se do t'i përgjigjej Allahu në të, ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kishte lënë lutjen e tij të garantuar për botën tjetër, që ta shfrytëzonte për umetin e tij. Mirëpo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe në ato lutje që nuk i kishte në një farë mënyre të garantuara edhe pse shpresa e madhe ka qenë se të gjitha lutjet e tija të kenë qenë të pranuara, ai të gjitha lutjet i kishte drejtuar që Allahu i madhëruar t'i dhuronte mirëqenie umetit të tij. Në një hadith që ndronë, thotë ia kam kërkuar Allahut tri gjëra dhe prej atyre tri gjërave dy m'i dha ndërsa të tretën nuk ma dha. E para Thotë i kërkova Allahut që Allahu të mos e ndëshkojë ummetin tim me ndëshkim të përgjithshëm. Dhe ai m'u përgjigj pozitivisht, më tha, E ke të garantuar një gjë të tillë. Të dytën, thotë gjithashtu kërkova prej Allahut që Allahu të mos lejojë që ndonjë armik i jashtëm të dominojë me dominim të plotë mbi ummetin tim. Edhe këtë Allahu i madhëruar ma dha. Të tretën, thotë unë kërkova nga Allahu i madhëruar Që Allahu të mos lejojë që ummeti im të përçahet e në këtë formë t'i bëjnë keq njëri-tjetrit, mirëpo për këtë Allahu nuk m'u përgjigj pozitivisht. Janë këto tri gjëra shumë të mëdha dhe shumë të rëndësishme, të cilat i kishte kërkuar Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem, Mbrojtja nga rreziqet e përgjithshme, nga ndëshkimet gjithëpërfshirëse, masive. Edhe ato Allahu Allahu i madhruar e kishte marrë përsipër që njerëzit të mos i shkatërrojë masovikisht. E dyta, që të mos lejojë që armiku i jashtëm të dominojë mbi muslimanët me dominim të plotë, që edhe kjo gjithsesi është një gjë shumë e rrezikshme edhe e keqe, edhe për këtë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kishte marrë garancë pozitive nga Allahu fuqiplotë. Kishte marrë garancë se nuk do të ndodhë një gjë e tillë. Dhe për të tretën që ishte përçarja që do të ndodhte mes muslimanëve, nuk kishte marrë garancë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirëpo, për neve mjafton të kuptojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka parashtruar këto mundësi si rreziqe të mundshme. E përderisa janë gjëra të rrezikshme, atëherë është mirë që edhe ne t'i trajtojmë si të këtilla, edhe të mundohemi që jo vetëm që të mos u kontribuojmë, që të mos i kontribuojmë ndodhjes së tyre, mirëpo edhe të bëjmë angazhim në drejtimin e kundërt që t'i kontribuojmë mosndodhjes së tyre ose sanimit të pasojave me rastin e ndodhjes. Të nderuar shikues, me kaq Edhe i erdhëm në fund këtij emisioni, shoqërimit tonë me këtë virtyt madhështor prej virtyteve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shpresojmë se do të kemi mundësinë që të takohemi prapë në emisionet e ardhshme. Deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.